expeditio al Amazonia grande gullo. Amazonio trovigas sub la rigardo de la tutta mondo, minazzado contra la vastega tropica arbaro, mal tranquilligas ne nur sudamericanoin, sed ciuin ciui occupigas pri la conservado de la climato en nia planeto. Tial la atingo de expeditio en octobro 2022 vecis cies atenton pro sia simbola signifo. Post tri jara penado, oni atingis la plei altan arbon en Amazonio. Temas pri octec 88 metroin alta giganto el la spezio Dinizia Excelsa in Brasilo popole nomata Rugia Angelin. Gia perimetro estas pli ol nau metro in longa, cae gian agion oni calculas inter quartcent cae sestcent iaroi. Gi situas en profunda arbaro en la Brasila stato para en loco tre malfacile atingebla, en la nazia parco montaroi de Tumucumaque, proxime al indiana tero lau lege protectata. Crome, por alveni tien, oni devas pushi bargon sur forte fortai torrentoi. La expedizio comences sia in unuen provoen en la jaro du mil decnau gi ricevis apogon de diversae institucioi, inclusive de loca universitato. La tuta agado comencigis ciam oni el trovis tion regionon de gigantai arboi, per satellitai fotoi cae aviadilai laseroi. En tiu regiono oni trovis plurain arboin pli ol okdec metroin altain, ancau de aliae spezioi. Por iri tien, la expedizio comencigis per ducent quinde kilometra shipirado sur rivero Jari. En la unua expedizia provo, gi atingis locon nur tri kilometron for de la serciata grande gulo. Se tiam, ocasis accidento al uno e la partoprenantoi. Li misglutis fishoston, qui restis en picita en lia gorgio. Ciui revenis el cerpitae. Sequis tri aliei expeditioi, qui ne atingis la celitan arbon, sed el trovis aliein neniam antaue viditain specimenoin. Fine, la quina expeditio en 2022 attingis la recordulon post granda penado. Tamen, ancau cetiu quina expeditio al frontis problemoen. Uno partoprenanto ricevis picon de serpento quiu prescau mal successigis gin. Sed, curatsisto, en la skipo solvis la problemon. Sur loke la esploristo iom analizis la lokan arbaron kaj la grundon serĉante klarigo pri tio kio tiu regiono en havas tio alta en Oni kolektis materialon el la celita grandegulo por excii gian precisan agion oni clopodas ancau antau vidi la influon de la lasta tempa detruado de la Amazonia arbaro ie tiui maiestai specimenoi cae ie la climato. Estas urge necese che la tut monda logiantaro postulu protectadon alla la Amazonia arbaro. Gine estu tasco nur de Brazilanoi.